Donar memeklerim donar konular omzuma enar Romanya Sen şehrin merkezi ben sürgün yeri olan Sonbahardan baharlara selam Donar memeklerim donar Konar ahırdan ahırlara sen Görüşmüyoruz artık konuşmuyoruz Galiba senle tanışmıyoruz İçimize atmaya barış diyoruz Terk edip gidene de alış diyoruz Bekleyip göreceğin nasip diyoruz Sevgi yarman kaldık çok istiyoruz Birlikte de diliyoruz hani hafif medeni Egolar ayrılmanın tek nedeni Kutup ayısıyla çölde bedevi Kışın yaz varsa yap grevi Sabahın dördü gene böyle bir Dolunay yakamosu geçtiğim Yalnız Sana şiir yazdım şair tek bastonlu kırık dişli Bu satırlar çocukluğumdan beridir gece konulu diye pişti Ben de dahi bilmiyorum aga ne zaman başladı ne zaman bitti Neyi ne kadar sevdiysem o kadara gitti Donlar mimiklerim donlar Konular omzuma roman Sen şehrin merkezi ben sürgün yeri olan Sonbahardan baharlara selam Donlar mimiklerim donar Konar omzum aylar olan Sen şehrin merkezi ben sürgün yeri olan Sonbahardan baharlara selam Şimdi sessizliğin kralı elleri ceplerinde Eğmiş başını yere iki damla yaş yaktı defterinde, defterinde. Ocakları yakanlar var dünyanın artı seslerinde Müslüm'den bir bile bilsen Azer'den illete sen illete sen En derin yara en derin faça illete sen Tek göz bir oda öksürükle dolu iyi misin sen Yaşanır olur geçer iyi mi desem kötü mü desem Nasipse zaten olacak olan gerisini düşünmesen Gözüm döner ellerimin Yaralı duygular valisiz ama gitmeye hazır Şişenin dibi son paket tütün Gider fışkırı kazır Donlar mimiklerim donlar. konular omzuma Dolanım Sen şehrin merkezi ben sürgün yeri olan Sonbahardan baharlara selam Donlar mimikler.